Arantxa, bi puntu zero. Arantxa, idieder, ze berri Eguzkia dela, to, bai, atzo ere eguzkia zen, <laughs> baina nala ere, eh, berrikuntza bat da, ikusirik azken hilabeteetakoa. Baina ez, berrikuntza beti internet da egia. Azteko txio labur bat, Martin Kito. To. Hitz eta putzen kronikari oiarena. Eh? Historio labur bat idazten duena. Elkarrizketa bat taberna bateko terraza batean gertatzen da. Aulki hau libre dago, bai, baina martxa honetan laster sartuko dute presondegian. Traula ez da giro, eh, ara zertan den ostatuetako giroa, kadera libro da bai momentuz, grande marlaska Espainiako barne ministroak erabaki arte, presondegian sartuko zuela, ez ez da giro ez. Itz eta putzen beste kronikari batekin te segitzeko. Fred Beruetek bidali didan artikulu bat eganez, pentsatzen dut areta piztuko dautzula. Titulua, irrati animatzaile psikopatentzat ametsetako lanbidea. <laughs> Edabideen munduak psikopaten dako gune egoki bat proposatzen duela dio artikuluak. Kevin Dutton psikologia erakasle batek atera du ikerketa liburu bat. Boiga nik Kevin deitzen den norbaiten hitzak ez ditut erreski sinesten. Kasu, iraitz, zufia hurre, itzetaputzen beste, kronikari batekin aipatu izan dugu mesala, psikopata guziak ez dira hiltzaile odoltsuak, begira dazu etzen hiltzailea, baina nempresa zen. Psikopata eta zer da karismo handiko pertsona bat, narzisikoa, edota piramidaren gainera heltzeko bestean zapaltzeko prest dena. Zoin dira psikopatak erakartzen dituen lanbideak, lehen postuan enpresaburuak, bigarren postuan gu, Kristof, kasetariak, irugarren postuan gu, Kristof, edabideetan aurkezleak, are laugarren funtzionarioak eta bosgarren postuan Polizia. Orduan ez dakit, fredek, niretzat mesu, subliminable bat, basuen pasatzeko, ni psikopata. Ebe bai, ebe bai egunero hitz eta putze manipulatu zaituztet nire egozentrismoa elikatzeko helburuarekin. Beraz, salabada, fini, fini, fini, ofizialki erraiten dautziet entzuleak, heldu den sartzean, hitz eta putz emankizunik gehiago izanen, aski duzie berriz telebistea begiratzea. Bon, beraz, zer proposamen bat baduzu guretzat? Adierazpen askatasun ere mu aske bat proposatzen dautzuet nire helburu politiko makia belikoak bururaino eramaiteko. Bakotsak bere ideiak, bere iritzia eta hauen adierazteko askatasuna baitu bla eta bla bla bla. Ere mu hori kebeken kokatua da eta gezazpi topaketen kari sortu dute erritaren itza entzuteko irudikatu korral bat, bakizue ardiak eh, korraletan sartzen dilarik, ektara bat, edo biolako zeit. Esi zinguratua, hor txartzeko kuluar ertsi batetik pasatu, polizia zinguraturik errangabedoa. Eta hor, manifestatzeko leku eder bat, ibai bazterrean gainera hetxia kabalak bezala. Ah, eta Trump, Macron edo eta Merkelek untsen zuteko gizan, eun eta berrogei kilometrotara kokatu dute gune babestu hori adierazpen askatasun ere mu askea. Mm, Thank bai, you. Ba, Eta alduen urtean bakizunun, gezazpia? Ah, prefosta, miarritzen, miarritzen, miarritzen. Eta bururatzeko, beharrezko den objektu inutila? Orduan hor, segur da, segur da. Euskal Herrian denek erosiko edo erosi nahiko dutela, genera Euskaldunak sosdunak dira, euriaz babesteko paisol bat. Bainan, eskuak libre uzten dituenak, Euskaldunak beti okupatiak baitira. Kasu ez da buruari lotzen den aterki hori, eh, bakizu, gara ikusten zena, pixka bat, ridikulua agertzen zaituen hori. High technology, of course. Free parasol, deitzen da. Eta drono batek era du, paixola. Sako jabezala, segituko zaitu zure Aterkia Kristof. Buru gainean, beti. Eldu den urtean, komertzializatuko dutena berriun larogei dolaretan oh, eh? Bai, Eh? Baitakit, bauzula xuxa. Ba. Bo, eta bukatzeko alere, Kristof, eh? Obiektu inutil bat, geitu nahi nuke, uh, telebista, telebista, telebista. Propaganda, eh? burura ino bukatuko dut, haste untan, itz eta putz. Bukatu da bainan telebista utzi, ratia lema ez da inoiz ilko. Petzero saioa euskal ikatietan. Asteuntako petzeroa. Ez dakit, ez dakit, ni ez dut ikusit, dut ikusit. Jakin gabe ez dakit, ni lusun ez dut zalde ikala. Filipe Horregi, zaldi azlea. Petzero saioa oftirale zeguerdita laurdenetan, larun batez goizeko zorziak eta ogoietan, igandez eguerdiak aintzin. Zazpiak eta beroita malau goiz behin gomita.